Acepto que en verdad fui yo el que fallé. Viste que no soy perfecto y eso ya lo sabes. Ya hablé con tus amigas pa' que te hagan volver. Pero dicen que de ti no saben. Por eso tuve que llamarte, solo pasaba el de ti. Discúlpame si te molesto. Si lo que me siento un poquito molesto. Tú eres única, no quiero estar en tu puesto. Yo Sé que te extraño como te lo meto y ya. Discúlpame si te molesto. Que te quiero en mi cama, por supuesto. Porque tú te metes adentro cuando te lo meto. Quería escuchar tu voz, no mensaje de texto y ya. Baby, no te cierres, déjate llevar. Solo quiero vacilar. Dame una noche que te rato. Yo sé que vino un poquito animal, pero te gusta y normal. Sé que en la cama tenemos un pato. Dime si te acuerdas de los polvos en la piscina. Siempre que chingamos, baby, tú terminas. Y yo siempre te como como golosina. Eh, eh, eh, Disculpame si te molesto. Si lo que me siento un poquito molesto. Tú eres única, no quiero tanto tu puesto. Yo sé que te extraño como te lo meto. Y ya, discúlpame si te molesto. Que te quiero en mi cama, por supuesto. Porque tú te metes adentro cuando te lo meto. Quería escuchar tu voz, no mensaje de texto. Y allá, si tu cama fuera la que hablara, me pediría grito que te buscara. Andas por la calle con botella cara. Es que tienes todo lindo cuerpo, pelo y cara. Y a mí no me importa si tú estás casada. De ese culo siempre quiero darme una Porque yo te doy todo lo que el latino te da. Y si llega baby nos piramos por detrás Culpame si te molesto Si lo que me siento un poquito molesto Tú eres única, no quiero tanto tu puesto Yo sé que te extraño como te lo meto Y ya, discúlpame si te molesto Que te quiero en mi cama por supuesto Porque tú te metes adentro cuando te lo meto Quería escuchar tu voz, no mensaje de texto Y ya ya, No, no, no, no, no, no Yeah, y les guay the Alex, eagle Pro.